wato wato idan ba za ba ta ya ma da hukum a lokacin da waye yake aikin haji cikin alif da dari tara da da saba'in ne ko saba'in da biyar ne shekarar da aka gobara eh, amina da shi ilmi na baka jin kuma Allah Allah la ilaha illallah akbar Allah ai kana aka ah, ah, ah, to an ga hadaka eh, to duk wani mai cika baki da wani mai kwanzani da wani hajjiki mai ruba marubatin banza makaryaci yanzu nan idan Allah ya nuna masa sa eh kai da kai yanzu nan ya fi wani shi ya isa mu je malam hmm. to mu je yace shi yace bal iyahu wato Allah ta za ku na za ما ta وتنفون ما تشركون bai wannan zance Allah za ku kira wato ainihin bayaksu matar bun Allah ya yi muku abin da kuke jin tsoron ɗin, in ya so ya yi muku in sha in ya so ya yi muku watan sauna ma na ku manta da duk abin da kuke yin shirka ba za ku iya ambatansa ba a sannan mm, to ولقد رفعنا إلى أمم قبلك فأخذناهم بالبأباء والراء لأنهم يتنرؤون فسيكا من أيكا دمن ذني يزوى الأمون دسك ذو قبالنكا فأخذناهم مكا بالبعثاء دبنن تلوشي دبنن تيوو Lallan ko cewa su ya taɓar ra'una, za su ƙanƙan da kai ga ubangiji su yi imanin tun. Falaluwa na iri ja a hanum ba a tunatar ra'un, wala sun saka ƙunubuwa ba ya na lammu shaikon waƙanun ya ma yayin da tsananinmu ya zo musu ko azabar mu sun ƙanƙan da kai. wato ba aikata wato abin da suka aikata ba walakin kasar kulubo sai dai zuciya ta ta je kashe wa zayyana lahum shaytan shaytan kuma ya kawata musu ma kanu ya'malun abin da suka kasance suna aikatawa na saban ubangiji to afalamma lakum ma zukirum fatahna alaihim حتى إذا فروا بما أوتوا أخذناهم بغتة بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون yayin da suka manta da abin da muka tunatar da su da tsoratar da shi da su da muka yi wato da ba su ba da gaskiya ba sai muka buɗe musu ƙofofin kowane abu na ni'ima wato dan ai musu istidraji hatta idza farihu har lokacin da ransu ya kwanta bi ma'uto da abin da aka ba su akhadnahum sai muka kama su baktatan a fake fa idza mublisun kuma sai ga su kuma suna ɗebe tsammani kamar yadda ne muku zancen fir'aun yanzu nan dan ya riga kuma ya ɗebe tsammani babu tsira a wurin to فقطع دابر القوم الذين ظلموا mutanen da suka yi zalunci shine aka karar da su walhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji rabbil alamina ubangijin halitta akan taimakawa manzanni da halakar da makiyansu na قل رأيتم إن قضى الله وسمعكم وأبصاركم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم انظر كيف نصرف آياتهم وهم يفجعون كني da su kuna ganin ku bani labari yanzu idan Allah ta'ala ya jinku ya mai da ku kurame wa asarakum da idan idan dinan ku ya mai da ku makafi wa khatama ala qulubikum yayyim ya kan zuciyar ku ba ku iya tunani ku san komai ba to idan yayi muku haka man ilahun ghairullahi yatikum be wani ubangijin za ku samu ya ba ku ya dawo muku da waɗannan abubuwa an babu wani ubangijin da zai iya yin komai akan haka sai Allah unzur duba ka gani kaifa nusarrifu al-ayati yaya muke kaiwa mutuka a cikin bayanin gangaren musu da ayoyi da za su nuna masu kadaitan mu sun hum yasbihun kuma ka gani yaya suke watsi da ayar ba ta yin imani hmm, to Allah ya sauke قل ta تكن إن أتاكم عذاب ta بغتة أو جهرة أولئك sai ne da su kuna gani idan azabar Allah ta zo muku a ɓoye ko ta zo muku a sarari daddare ko da rana ai ba wanda za a cutar a halakar illar qaumu zalimun sai mutanen da suke azzalimai kwatan kwacin ku na wa ma nurzilu mursalina illa mubashirina wa فمن آمن ورثنا فلا قوم عليهم ولا هم دai ba ma ainihin aikan manzanni sai dan su zama masu yin albishir da aljanna masu yin gargadi wato da wuta ga wanda ya kafirta wanda ya ba da gaskiya ya kyara aikinsa ya aiki mai kyau to waɗannan babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ko ba za su yi bakin ciki ba ranar kiyama to bi ayatina al'azabu kanu yafsukun amma waɗanda suka ainihin ƙaryata ayoyinmu wannan azaba za ta shafe su da sababin abin da suka kasance suna yi na fita daga biyar Allah subhanahu wa ta'ala قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبعوا إلا ما يوحي إلي قل علي الكون الأبي والبصير أفلا تتفكرون ce ne da su ni wato ainihin ba zan ce muku taskokin arziki suna na Allah suna hannuna ba kuma ni ban san gaibu ba abin da yake boyayye to annabi Muhammadu hairul anam biyayyen halittar Allah ya Allah ya ce da shi ce ne da su ban san gaibu ba amma kai ka je gaban boka ka kwanta ga wata ma har boka ya je dan ma wai wai wai ya ce da ita bakin aljan ya shafe ta jiya muka zancen nan hatta yadda da shi ya sadu da ita saduwar zina to amma ga shi an ce annabi ya ce ni ban san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak ni ko ba zan ce muku ni mala'ika ba ne. ni abin da nake bi ba komai nake bi ba illa abin da ake yin wahayinsa gare ni ke ne da su hal yastawil a'ma wal basir yanzu makaho kafiri ya yi daidai da mai gani shine mumini a bala ta tafakkaru ko ba kwatin tintintini ne to ليس لهم من دونه ولي ولا جميع وليا ولا شفيع لعلهم يتقون كغرغدي واتو ainihin waɗanda suke jin tsoro bihi da alƙur'ani an yuhsharu wato cewa za a tashe su ila rabbihim ga ubangijinsu laisa lahum min ba su da wani wanda yake mai ceci in ba Allah ba wala shafi'un ba su da wani wanda zai keke su koyi musu magani ko ya taimaka musu sai Allah la'allahum yattaqun ko cewa su saki tsoron ubangiji na'am wala taqrabu alladhina yad'una rabbahum shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fataqrudahum fatakuna min al-zalimin kada ka koyi waɗanda suke bautar Allah wato safa da yamma suna neman yaddar ubangiji to kada ka kore su wannan wai waɗansu kafare ne suka ce za su ba da gaskiya wai idan manzon Allah ya kori talakawa mumini Allah ya ce kar ka kore su ma alaika min hisabihim min shay'in wa hisabun su baya kanka haka nan kuma hisabun ka baya kansu fata da rudahum ka zama ka kore su fata kuna min zalimin wannan ya zama ya ta an danganta ka da abin da yake zalunci to wa badana badanna ba abahum bima abin ya kunu auna imanna allah alaihim manna allah alaihim bainana alaihi bi alama li shakirin madaukakin sarki ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin haka muka muka fitini shashin su da shashi wato aka fitini asharifu bil wadi'i wato ainihin madaukaki to akwai wadi'i akwai makaskanci wal gani mawadaci to fakiri yana nan shine wato ainihin wato liyaqulu dan su ce a ha'ula'i manna Allahu alaihim yanzu waɗannan mutane su ne Allah ya yi musu baiwa min bayani na tsakaninmu bin hidayati da shiriya alaysa yanzu Allah ba shi ne bi a alama monday ya kowa sani ba bishakirina da ainihin masu godiya babu shakka Allah shi ya san masu godiya. وإذا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من أمل منكم هم عن جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غور رحيم إذا ودن suke إيماني سي إيماني دعا يومه kuma maka ce ne da su aminci ya tabbata gare ku ubangijinku ya rubuta rahama ya tabbatar da cewa zai yi ra'awa bayan sa an annahu cewa al'amarin da sha'anin yanda yake wanda duk ya aikata mummuna bi jahalatin da ainihin jahilci sun mata sannan ya tuba to min ba'dihi bayan sa wa aslaha gyara aiki to fa inna wakika ubangiji zai zame masa ghafurun mai gafara gare shi rahimun mai jin kai a wurinsa a gare shi to mm. wa kadhalika nufassilu ayati wa litabtabina sabila lil mujrimin haka nan muke rarrabe ayoyin alqur'ani dan gaskiya ta bayyana wa litabtabina sabilu al dan kuma wato ainihin tafarkin masu sabo ya ainihin fita daga cikin tafarkin wato masu biya ko ko ya bambanta kowa ya san bambanci tsakanin tafarkin masu biyar Allah da masu saban Allah to قل أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع kuke bautawa ba Allah ba walla attabi wa ahwa'akum ce ne da su ni ba zan bi soye soyen zuciyarku je in bauta wanda bai cancanci a yi masa bauta ba idan na yi haka to na kauce hanya kenan ma ana minal muhtadina ba za a sani a cikin shiryayyu ba idan har mutum zai bauta wani Allah to ai ba za a ce da shi shiryayye ba to mm. بميراثي وكفرتم به ما إني ما تستأجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ne ina nan akan bayyana bayani daga Ubangiji na alhali ko kun karyata da bayanin da na samu. ma indi ta tasta'jilun har ma kuna cewa in gaggauto muku da azaba to ai azabar da kuke cewa in gaggauto muku ba a wurina take ba inal hukunci ba a wurin kowa yake ba illa lillahi sai ga Allah ta'ala madaukakin sarki ya kusul haqqa Allah shine yake faɗan gaskiya ko ko yake zartar da gaskiya wa huwa khairul fasilin shine biyayyen masu hukunci masu rarrabewa قل وأن عندي ما تستأجلون به لأري الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وما تسقط من ورقة إلا يألمها ولا هبة في ظلمة الربيع ولا هبة في ظلمات الربيع ولا رتب ولا يابس ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب a'lamu bizzalimin Allah shine mafi sani da halin da azzaliman bayi suke ciki wa indahu mafatihul ghaibi mabudan sammai wato taskokin arziki a wurin Allah suke ba wanda ya ta sai shi Allah shine ilimin sa'a yake wajensa ya san abin da yake sarari a cikin jeji walbari da kogi wa ma tasqudu min waraqatin ba abin da yake faduwa na ganye illa ya san shi hakanan wala kwaran da yake tafiya a cikin duhun ƙasa ko wani abu ɗanye ko ke ƙasashe illa duk waɗannan a rubuce suke a cikin allon lauhin mahfuz na وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرأتم بالنهي أثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى أثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون shine wannan da yake karɓan wato rawukanku karba ta bacci bil laili a cikin dare kuma yake sanin duk abin da kuka tsururuta wato bin hari da rana sannan kuma ya tashe ku a cikin ranar don ya ainihin zartar da ajali wanda yake abin ammato wato yau da gobe dare ya yi gari ya waye dare ya yi gari waye a kwanta a tashi a kwanta a tashi wata rana ko a kwantan ba a tashi ba ko kuma a tashin ba a kwantan ba to shi ne wannan wato zuwan dare da rana shi ne zai kai ku ga ainihin isa ga ainihin ajalinku isa yake dan ainihin a kai ga ajali abun ambato Allah ya cika mana da ima to ya mara ثم إليه مرجعكم ننبئكم بما كنتم تعملون sannan makomar ku gare shi take wato ya tashe ku sannan ya ba ku labari da dukkanin abin da kuka kasance kuna aikatawa sannan kuma ya yi muku masakamako kan ayyukanku na وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتهم رسلنا وهم لا يفرقون الله تعالى شيني مدوكتي wanda ya fi ƙarfin bayansa shi ne yake aukan muku da mala'iku waɗanda za su ƙididdige ayyukanku har lokacin da ɗayanku mutuwa ta zo masa to ta wafat rusuluna mala'ikunmu sukan karɓi ransa wa hum la yufarrituna su ba sa takaitawa a cikin duk abin da Allah ta'ala ya umarce su kuma ba mantuwa za su yi ba wato idan ajalin naka ya zo shi kenan sun sani Allah zai nuna musu shi kenan sai tafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ألا لا mayar da halitta ilallah ga Ubangiji wato Ubangijinsu na gaskiya ba gumaka ba, alalahul hukmu, hakika zartar da hukunci yana wurin Allah, wa huwa asra'ul hasibin, Allah shi ne mafi gaggawar masu bincike, wato ainihin binciken da za a yi lahira. Hmm. ليتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ne da mutanen makka wa yake kubutar da ku a cikin duhun dare na sarari ko a cikin kogi wanda kuke kiransa ta zarru'an a sarari wa kubiyatan ko a ɓoye kuna cewa la in an je tana idan ka kubutar da mu min hazihi daga ainihin wannan wato wato duhun ko kuma wannan musibar dana kunan na minar shakirin ma zama wato daga cikin muminai ma yi imani to mm. ne Allah shi ne yake kubutar da komin ha daga ainihin duk dare ko kuma daga wata musiba hakanan Allah shi yake tserar da ku daga dukkanin bakin ciki sun ma'antin ko na sannan sai gashi kuma maimakon ku gode wa Allah sai ku tafi kuma kuna bauta wani sa ba shi ba to قل هو القادر على أن يلدكم أو يلبسكم شيئا أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض انظر كيف نصرف الآيات لأنهم يفقهون ne da su Allah shine mai iko ya ainihin aiko muku da azaba ta ku. kamar aiwa muku ruwan duwar kamar yadda aka yi wa abin nan asabu abraha abraha da shi da mutanensa yanzu nan tsakon kwani ka sauka a kanku kwakwal kwakwal to Allah kiyaye mu aw min tahti arjulikum ko kuma a sauka muku da azaba karkashin tafinku kama a yi kasa ko kuma a tilmiyar da ku a cikin kasar kasar ta haɗiye ku kamar yadda aka yi wa karuna aw yalbisakum ko kuma Allah ya ya ku ya an jama'u mabambanta shashin ku ya ɗanɗana wa shashi azaba ta sa wato ku ta sanan junan ku ta kashe kashen junan ku ai ta datsa datsa to mm, wannan dai gashi nan wanzur duba gani kaifin nusarriful ayat yaya muke bayyana ayoyi wato la'allahum ya ko cewa su ta fahimci abin da ake gaya musu to mm. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل واتو لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون نعم da wato mutanen ka sun karyata bihi da alkur'ani wato ainihin wa huwa alhaq alhaliku alkur'ani gaskiya ne ce ne da su lastu alaikum bi wakil ni ba wakilta ni a kan in tsare ku in ga dole sai kun yi shirya ba ko kuma a'a sakamakon ku a hannuna yake likulli naba'in ga dukkan labari mustaqarrun yana da lokacin da zai afku wa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san wato ainihin lokacin da sakamakon ku zai afku wannan ban tsoro ne to وما رأيت الذين في آياتنا وأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينفينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين idan ka ga waɗanda suke kotsawa a cikin ayoyinmu wato sunai wa alƙur'ani izgili to fa'arin anhum yi watsi da su kada ka zauna tare da su hatta ya hudu har sai sun kotsa fi hadisin gairi a cikin wani zancen ba zancen batanci ba idan kuma wato ainihin shaidan ya mantar da kai to da zaran katina fala ta ba da zikiro kada ka ainihin zauna tare da su bayan katina ma zalimi na tare da ainihin mutanen da suke zalimai ina wanda ya tambaye ni da ne zancensa ya zo wanda ya ce wai wani ya shawo giya ya kan shawo giya ko ya tafi ne idan ya shawo giyan wai ya zo yana ta safo gundun gundun ko mutane wai suna ziga shi kuma yana ci gaba da saban Ah, na ce to wai ya ce da su to ai ku da kuke ziga shi ke ci gaba da sabo ai ta yau kuma ku fada cikin laifi kuma ku ridda ku ku zama mato riddaddu sai suka ce wai kai ne Allah to kaji izgili irin na mutumin yau yanzu wanda dan ya sha giya ya zo yana faɗan abin da bai dace ba da ubangijin da ya halicce ku idan ba ƙarya kuke wa Allah ba a ce kuma ku rika zuga shi dan ya ci gaba da batancin ubangiji yanzu mumini ya iya yin wannan mumini ya ba zai iya yin wannan ba ai daga inda ka ji ana batancin ubangiji sai ka bar wurin eh, shi ne abin da ubangiji ya faɗa mana yanzu in kun ji ana alkur'ani izgiri to kar ku zauna a wurin ku bar wurin idan idan ma shaidan ya mantar da ku kuka manta kuka ci gaba da zama to kana tunawa sai kai wufka tashi ka bar wurin to wannan shine alama kana ganin girman Allah kenan amma dan wani dan iska kurin ya je ya sha giya yana saban Allah yana faɗan abin da ya ga dama game ga ubangiji ko kuma wai kwazo kuna dariya to wa kuke wa dariya Allah kuke wa dariya wannan hauka ne wallahi tallahi banda a Najeriya ba inda zaka je irin waɗannan abubuwa da nan ya ga mu wai sai su rika dariya kuma wai har suna zuga shi ana zungurinsa wai ya ci gaba da abin da yake to wannan waɗanda suke yin haka su ma ba su san girman Allah ba Eh, su ma ba su san girman Allah ba ko da ba su sha giyar ba dai amma ba su san girman Allah ba kuma idan gani suke yi su ba sako suke ba mai yiwuwa ne saban su ma ya wuce na wannan wanda ya sha giyar domin ko idan mutum zai faɗi wata mummunar kalma game da ubangiji sannan ka ziga shi dan ya faɗa to kai kafiri ne babu wata ah, to mu je mana وما mm. على ولكن ذكرى لأنهم يتقون باب وانا أبن ديكي كان ودن دسكي جنس ولن الله wato da za a kama su da laifin masu kutsawa a cikin ɓatanci walakin sai dai zikira wa'azi ne da an bato. la'allam yattaqun ko su ko su waɗanda idan idan kuda zaune da abokanka kai sun yi wata mummunar kalma suka ga alamar za ka rabu da su ai kamar kayi musu wa'azi ne ka ce ku da wannan kalma ne ubangiji ce lakin wa'azi ne la'allahum yattaqun watakila su masu kutsa su faɗi wani abu game da alkurani sa ji tsoro su daina faɗa amma in kun goyi bayan su kuna ziga su dan su faɗa to da ku da su duk ba ɗaya bane wani bambanci ne da ku da su babu bambanci tsakanin ku da su ثم جاء معنا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن فأدل كل أدل لا ينقذ منها أولئك الذين أبذلوا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعذاب مليم بما كانوا يكفرون كبر الذين اتخذوا دينهم لعبا لابد أن تسكر دين صعب واسع walawan ko kuma suke masa izgili wa garrat humul hayati duniya rayuwar duniya ta ruɗe su to rabu da su wa zakir kai wa'azi da alqur'ani ka tuntunar da mutane bi an bi an nafsun lokacin da za a ainihin halakar da rai ko ku a kama ta bi ma kasabar da abin da ta aikata laisa laha min dunillahi ba ta da wani Allah wani Allah ba zai zame mata mataimaki ba ba kuma wani wanda zai cece ta wa in ta'dil idan da za ta ainihin fanshi kanta kulla adlin dukkanin fansa la yuqadu minha ba za a karba ba daga gare ta ulaika allazina ufsilu wadannan su ne wa'anda aka halakar da su bima kasabu da abin da suka zururuta lahum sharabun min hamim sha na ruwan zafi ya tabbata gare su wa azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su bima kanu yakurun saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci to mm. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا يضرنا ونرد على آثارنا بعد إذ هدينا الله بعد إذا هدينا الله زلل الصحوة الشياطين إلى ذي حيران لهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدي وأمرنا لنسلم لرب العالمين. To, Ubangiji maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce wala ya duru wala a menene kul ina kul din yake don gan shi fa hmm, to ad'u min dunillah ke ne yanzu anya ma bauta wa wani Allah ba Allah ba wanda bautarsa ba za ta amfane mu ba kuma rashin bautarsa ba zai cuce mu ba da ونرد أميدمو ci da ka bayan Allah ya shirye mu kallazi istahawathu tankar wanda shaydanu suka batar da shi a banƙasa aban kasa hairanaina wato mai fagamniya bai san inda kansa yake ba walahu ashabun kuma gashi na da ainihin jama'a abokai suna shiransa izo shiriya suna cewa da shi zo mana wato izuwa shiriya qul inna hudallahi shine shiryar ubangiji shine musulunci huwal huda ita ce shirya wa umirna an umarce mu linuslima dan mu miƙa wuya li rabbil alamina ga ubangijin halitta baki daya na wa ana salata wa taqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun ne da su kutsai da sallah ku ji tsoron Allah Wahuwar Ladi shi ne wannan wanda tusharuna ake tasanku zuwa hukuncinsa ranar ƙiyama, saboda ya yi muku hisabi nan. Wahuwar Ladi ta da ƙasar mawa, taunar babin Wa yanka ya ƙunsa ya ƙuna. wannan da ya halicci samai da kasaibin haƙƙi da gaskiya. kutewa wato ainihin tuna ranar da ainihin zai ce wa kowane abu kun wato kasance faya ya kunu ya kasance kamar yadda Allah yake nihi. قوله الحق وله الملك يوم ينفق في نعم عالم الغيب fada ta sadiq fadar gaskiya ce babu makawa walahul mulku sarauta na gare shi yau mai yunfahu fisturi lanar da za a yi busa a cikin kaho alimul gaibi allah masanin abin da yake boyayye ne da abin da yake sarari shine mai hukunci a cikin halitta ta sa shine wanda ya san duk abin da yake boyayye kamar yadda ya san abin da yake a sarari na وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتكب أبنا معنا لها إني عليك وقومك في ضلال مبين كنا يا يند النبي إبراهيم يفدى وعينهم بابا آذر شيني لقب اسمه تاريخ سنانس تاريخ a tattahizu asnaman yanzu ka rike gumaka alihatan su ne iyayen gidi inni araka ni ina ganin ka kai da mutanenka kun tabbata a cikin bata wanda yake mabayyani wato kun bar gaskiya kun fada cikin rashin gaskiya na وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كما يندم كنونا وأن نبي إبراهيم قسير شواء بن سبت الشيني هكنا مكينونا وأن نبي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض واتو على السمي لك السي دن يكف دليلي دسو أكن كدي تكر أبن وليكون دن يكفن شكما من الموكنين دقا ما سكان كان شواء da wahadaniyar Allah na'am فلما جن عليه الليل نعم رئي كوكبا قال هذا ربي فلما أبلى قال لا أحب الآفلين yayin da dare ya duhunta ga annabi Ibrahim domin mutanensa suna shafi rana su wata su zuwa su ne ne su ne iyayen giji alaihi al-layl yayin da dare ya duhunta gare shi ra'a kaukaban sai ya ga wani tauraro wani kaunin aka ce zuhura ya gani qala sai ya ce haza rabbi to idan dai kamar yadda kuke riyawa wato waɗannan abubuwa na sama su ne iyayen gidi to ganawa amma ina so ya ja hankalinsu ne falan ma a fala yayin da ainihin ta faɗi ya daina ganin ta sai shi kai ni fa ba na san irin masu faɗa-faɗan nan ubangiji ai ba ubangiji ai ba busha ita kuma ga ta na ganta ya shi na ganta kuma yanzu na neme ta na rasa to mm, to فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما قال لئن لم يهدني ربي لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين to wannan faɗi yana wa mutanensa jirwaye da kamar wanka ne eh wato yana so ya jawo hankalin su gane falamma wato ainihin ra'a eh, yayin da wato ainihin ra'a alkamar ko ya ga wata bazigan ya hudo kala sai ce ha yau haba ha za rabbi wannan shine ubangiji na a afala yayin da ya faɗi sai ce la illam ni rabbi idan ubangiji na bai tabbatar da ni akan shiriya ba la na min alqaumin dallin wato na zama kenan na cikin mutane batattu wannan ta'aridun liqaumihi bi annahum ala dalal yana wa mutanen sanuni ne to akan babata kuke tunda kuke ci waɗannan abubuwa su ne iyayen gidi amma ba ba zai fito sarari ya ce da su ko batattu ne ba to mm, to mu je ma falan ma ra'a shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar فلما أبلت قال يا قوم إني بريء yayin da ya ga rana ta hudo sai ya ce wannan fato yawwa ga ubangiji na wannan shi ya fi kowane tauraro girma yayin da ta faɗi ita ma sai ya ce ya ku mutane na ni dai makubuci ne daga dukkanin abin da kuke tarayya da shi a cikin bautar Allah kuke cewa shi ma ubangiji ne to mm. إني وجهت وجهي للذي فتر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نينا ميكا ويا قواندي هالكي سميدك السيد hanifan wato makarkaci halin kasancewa ta ina karkata zuwa addini madaidaici ni ban zama mai shirka ba ba zan yi shirka in tara bautar Allah da bautar waninsa ba to قال أتهاجوني في الله وقد هدين ولا أخاف mutanensa suka yi jayayya da shi a cikin addininsa suka firgita shi da cewa gumaka ba za su same ka da mummunan abu ƙwala sai ya ce a juna ni yanzu kwa rika jayayya da ni a cikin wato al'amarin ubangiji bayan kuma gashi Allah ta'ala ya shirye ni ni ba na jin tsoron abin da kuke yin tarayya da shi da ubangiji kuke bauta masa tare da Allah illa an ya sha rabbi shay'a ba abin da zai same ni sai idan ubangiji na ya so abin ya same ni wa sai rabbi kulli shay'in ilma ilmin ubangiji na ya yalwaci komai afala tatazakkaruna ba kwa tintinawa ne hmm, to وقال أخاهم ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون jin tsoron cewa kun yi shirka da Allah ta'ala kuna haɗa shi da gumaka malam yunazzil abin da bai saukar da sultanin wata hujja ba gare ku wacce za ta nuna cewa gaskiya kuke a kanta fa ayyul fariqain ahqqu bil amni wa waɗanne jama'an ne za su zama su ne ya cancanta su zama suna cikin amana mu da muka yi imani da Allah ko ku da kuka yi imani da gumaka in kuntum ta'lamuna in kun san cewa wane ne a kan gaskiya to ku bi wanda yake bin Allah wannan shi ne bi na gaskiya to mm. allazina amanu wa lam yarbihu imanuhum bi zulmi nuna ibnahum lam wa hum hudan wadanda suka imani kuma basu cudanya imanin su da zalunci ba to waɗannan su ne wato ainihin lahumul amnu ko wa humul muhtaduna amana na gare su daga azaba ba za a yi musu azaba ba wa hum muhtaduna kuma su shiryayyu ne na'am وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء suka kimsa wa annabi Ibrahim don ya fahimtar da mutanensa wa hadaniyatallah kada ya takar Ubangiji don ya ataina Ibrahim da muka ba wa annabi Ibrahim ita muka shiryar da shi gare ta don ta zama hujja a kan mutanensa. Narfa'u darajati man nasha muna ɗaukaka darajar wanda muka so mu ɗaukaka inna rabbaka akika ubangijinka hakimun mai hikima ne a cikin duk abin da yake yi alimun ne masani ne da halin halitta ta sa na ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب رمزي وآمين وكذلك نجزي المحسنين من باوى النبي إبراهيم دا سننسى إسحاق sannan muka ba shi ɗan ɗa shi ne yaƙub kullum hadaina dukkaninsu mun shirye su wa nuhan hadaina mun shirye annabi nuhu min qabl tun gabanin annabi ibrahim wa min zurriyatihi daga ainihin zurriyar annabi nuhu akwai dawud akwai sulaiman akwai ayyub akwai yusuf dan yaqub akwai musa dan imran akwai haruna dan imran wa kazalika hakanan najzil muhsinin muke sakawa masu kyakkyawan aiki alaihi salatu wassalam to وزكريا ويعي وإيثي وإلياس kullum hakanan zakariya da shi da ɗansa yahya da isa da iliyas sannan kullum ubangiji ce dukkaninsu salihi na suna daga bayi na gargaru to kaji fa salahu ba abu ne mai sauki ba kada a rika sha da aiwa na salihi ne abu ne mai sauki ba wato mutum haka yake sai ya daidaita fi zahirihi wa baɗin baɗinin ka yi daidai da zahirin ka aqidar ka yanda baɗinin ka yake haka zahirin ka yake a aqida haka nan kuma duk wani abin da zaka fuskanci Allah da shi yanda zahirin ka yake haka baɗinin ka yake eh, to to daga nan zaka daga nan zaka zama sali eh, amma wani bugu bugu ka zo ka zo kana sha da wani wani bugu bugu wai sali ina ga wani salaha bugu bugu ya zama sali <laughs> sai dai Allah ubangiji samu a cikin salihan bayansa hmm, to shine cewa Isma'il wa Isma'ila ya yasa'a wa Yunus wa Allahu wa kullan faddalna ana alamin haka nan da ainihin Isma'ilu dan Annabi Ibrahim da Aliyasa da Yunus dan Matta da Lutu wa kullan dukkanin waɗannan faddalna mun fifita su alal alamina bisa halitta domin su ba su annabci kuma abu ne wanda ba a samun sa da tsururuci duk inda ka kai da ibada ba za ka ci hanyar ibada ha Allah ya mai da ni annabi ba a a ba mana lizami ya fi karfin bakin kaza zaɓa ce kurin Allah ya zaɓa yake na baka annabci kenan ba a tsururuta ta ta yawwa to mu je mana mm. wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikwanihim واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم daga cikin iyayensu da zirriya tasu da ainihin ‘yan uwa. waɗannan su ne waɗanda muka ba su littattafai muka ba su hukunci ko hikima muka ba su annabci idan waɗannan mutane ba in ya kurbi ha'a bi hadhihi salasati haula'i mutanen makasi sun cewa wato alkitab wal hukum wan nubuwa to da ubangiji ce faqad wakkanna biha hakika mun dakatar da fahimta ta taga kauman waɗansu mutane laisu biha bi kafirina ba za su zama kafirai da ita ba to wannan kuma daga nan ila qiyamis sa'a to mu je ma أولئك الذين waɗannan هو إلا waɗanda للعالمين ta'ala سوني shirye الله تعالى يشري يسوع to fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shirya ta su bai ce kai koyi da shiryar mutanen turai ko amerika ba da shiryar annaba aka ce kai koyi abinda ubangiji ke da mu kenan kwalce ne la as'alukum alaihi ajran ni ba na roƙon wani sakamako alaihi a kan sanar da ku alƙur'ani wanda za ku bani shi in huwa ai alƙur'ani ba komai bane illa zikira an bato ne lil alamina da ainihin mutane da aljannu ba daya وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهدى للناس تجعلونه قرائف تبدونها وتكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم da ba su kaddara Allah ba su girmama shi yadda ya kamata a girmama shi ba yayin da suka ce wai Allah bai saukar da wani abu akan wani mutum ba ko ga wani mutum ba ce ne da su waye ya saukar da littafin da ya zo wa annan Musa wa halin kasancewansa haske kuma shirya linnasi ga mutane wanda kuke sanya shi wato karaɗe sa a cikin takaddu kuke rubuta shi duk duna da kuke bayyana ta wa tuhfuna kaseeran kuma kuke boye waɗansu hukunce hukunce wa me wa allamtum wa allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qul illahu thumma zarhum fi qawlihim yal'amun an sanar da ku ko yahudawa abinda ba ku sani ba ko kuma iyayenku فقل الله تشهد سوء بنجدي ثم ذرهم واتو بنجدي شيني يشن شنش أبو تامسا سنن قبس في خوضهم أشن واتو برناك في أحيى الأبو واسا نعم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنظر أم القرى alƙur'ani littafi ne da muka saukar da shi mai albarka mai gaskatawan littattafan da suke gabaninsa don ka gargaɗi ummal ƙura wa alkaru ita ce makka da kuma wanda duk yake gefanta wato yake haulinta domin a tsakiyar duniya take saboda haka idan an ce wato ka gargaɗe ta ita kanta to da abin da yake jefanta to da duniya baki ɗaya kenan wa man haulaha da wanda yake gefanta wato su ne sauran mutanen duniya wallazina yu'minuna bil ahirati wadanda suka yi imani da lahira yu'minuna bi suna yin imani da alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun su ne masu kiyayewa akan sallolinsu haufan dan jin tsoro daga akobar ubangiji to mm. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا نوقاد قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ba wani ما في ذلك kwatankwacin wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta ta ga Allah ko kuma ya ce an wo masa wahayi alhali ko ba a masa wahayin komai ba ko hakanan wanda ya zan saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar walau tara wato ina ma ka ga ko ko ina ma za ka gani ko ko da a ce ka gani izin zalimuna yayin da azzalimai kafirai waɗanda aka ambaci kwatankwacin su fi gamaratil mauti suna cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim mala'iku sun miƙa hannuwansu suna dukansu zarbi aka ce da duka suna ce ukhriju ku fito da an fusa kun ku don mu karɓe ta al yau matu ji zauna azabal hun yau za a saka muku azabar wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi da abin da kasance kuna dangana shi ga Allah gairar hajj ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance kuna girman kai a bulan ayoyinsa to Allah kiyaye mu wa laqad ji'tuna murada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a ankum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Hakika kun zo mana ɗaiɗaiko da ɗaiɗai da ɗaiɗai. ko ku kun zo mana ba ku da kamai tsirara kama kalaknakum tankar yadda muka halice ku farko wataraktin kun bar abin da yake bayan bayan ku daga dukiya kun bashi a can bayan bayan ku wa ma nara shufa'a kuma gashi ba mu ga masu ceto akun masu ceton ku tare da ku ba waɗanda ku riya annahum fikum cewa su suna tare da ku wato ko su shuraka ne masu tarayya ne da ubangiji a cikin wato kasancewar su aliha laqad a bainakum hakika wato ainihin abin da yake ku da su ya yanke wadalla an kuma kuntum na kuma abin da kasance kuna riyawa to shi ma ya yanke الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نعم إن الله خالق الهبين يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني تؤفكون أشيك أبنجدي shine yake tsago alhabbi kwaya daga ainihin tsiro wannan ya tsago ballan dabino wato dan balle anin nakali daga bulan dabina Allah shi yake fitar da raye daga matacce tankar yanda yake fitar da mutum daga dugon mani ko kuma tsuntsu daga cikin kwai wa mukhrijil mayyit Allah shi yake fitar da matacce wato daga mai rai tankar yanda yake fitar da dugon mani daga cikin mutum ko kuma kwai daga cikin tsuntsu zalikum wancananka wanda yake tsago wato ainihin alhabu kwaya daga tsiro shine Allah fa na tufakun ina kuke juyawa a abunan imani tare da tabbatar wato dalili akan wadaniyar Allah وفالق الصباح وجائل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله تعالى شيني مي ainihin gangaro da al-isbah وقري باين bayan ana دريس wa ja'ilul laili shine mai sanya daren sakanan wato ya zama lokacin hutu bayan an yi wahala da rana Allah shine mahalicin rana shine mahalicin wata usbanan aidan su zama abin lissafi da su dan sanin lokatai ko sanin watanni ko sanin shekaru hmm. zalika yin wannan halittan nan iri-iri تقدير العزيز في قدر واتي تبوى يي أتم ملك سواندي بقل كومي العليم مسنيد حلتا تسا نعم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا maɗaukacin sarki يعلمون الله مدوككين سركي عز وجل شيني يسنيا مكو النجوم توراري dan ku shiryu da ita taurarin a cikin duhun dare ku shirye da ita fi zulmatul bar a cikin duhun dare na sarari ne a sarari kuke wal bahri ko ko a cikin kogi yayin da kuke halin tafiya a taurari akwai wacce take akwai wacce har abada za ka ganta ta bullo gabar akwai wacce har abada arewa take nuna kamar kamar kamar kamar abun nan da surayya arewa take nunawa ko kuma Almunjamit a shimali alƙudubu shimali shi kuma arewa ke nuna har abada bayan surayya gaba take bullo amma alqudbu shimali duk inda ka ganshi za ka ganshi a arewa Allahu akbar haka nan kuma almunjamidil janubi shi kuma har abada za ka ganshi kudu saboda haka idan ka san waɗannan taurari in ka tsaya kawai za ka san ina ne gabas ina ne kudu arewa ina ne ina ne kudu saboda haka in ka san gabas sanin yamma ba zai maka wuya ba ba wani tauraro da ake ibara da shi ga yamma domin yamma ita ce mafada ta zo saboda ka ba a ibara da wannan sai dai da gabas kamar gamzaki ko kuma arewa kamar wato alkudu shimali kamar kudu almunjamid shimali to waɗannan su ne yamma za ka santa in ka san gabas ka san arewa ka san kudu to shine ubangiji azza wa jalla yake cewa ubangiji shine mai ainihin fitar da waɗannan kuma yake kad sannan ayat hakika mun bayyana dalilai a kan cikar mu amma gawa ga mutanen da suke tadbiri ba mutumin da zai zauna shekara da shekaru a duniya baya duban halittar Allah ba ruwansa da duban sama ba ruwansa da duban ƙasa shi shirmansa yake yi kurin Eh, shirman ta kurin yace tafi tafi tafi eh, mota ce ke duka shi ke na har abada shi na nan eh, da mai zai kwanta an gama abinci zai ce gyaza ah, ba ruwansa amma mai hankali mai tadbiri ai ya kamata ya dubi sun ulkadirin kadiri menene mai iko yayi in kaga hadari ka dubi hikimar da suke cikin hadari da saukar da ruwa in alfijir ya keto ka dubi ketowar alfijir in rana ta tafi za ta faɗi ka dubi tafiya rana in taurari sun fito ka dubi hudowar taurari sai irin waɗannan to shi to wallazi an sha kun to وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة من نفس واحدة wa ومطر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Allah mabuwayi shine an sha'akun da ya halicce ku asalin halittar ku nafsin wahida daga rai guda ɗaya ita ce nafsin annabi adam fa mustaqarrun a cikin ku akwai wanda yake wato gashi nan matabbaci a cikin mahaifa bai fito duniya ba wa mustauda da wanda yake ajiyayye a cikin tsatso bai shiga bai fito daga tsatson ba ma ballanta na shiga wato ainihin mahaifa qad sannan al-ayat hakika mun rarrabe ayoyi amma gawa ga jakin doki wanda bai san komai ba sai dai fito liqaumin yafqahun da mutanen da suke fahimtar Allah suke fahimtar waye Allah ya kudurar Allah ya hikimar Allah su ne waɗannan ba ka zauna a duniya kullum ba ka tunani ba sai in kaga wani abu ko bature ya kace ah kafuri kafuri bi banza ah, kafuri kenan nan so ake ka tuna hikima tukunna ka gani eh, ikon Allah abinda ake so kenan yawwa to mu je وهو الذي أنزل من السماء ma'a فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه نخرج منه حبا متراكبا ومن النقل من بلئات كنوان وجنات من أناب والزيتون والرمان كان متبعا وغير متشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر وينئي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله مدوكشي shine yake fitar da yake saukar da ruwa daga sama yake muka fitar da shi ko ko muka fitar da tsire-tsiren kowane abu da wannan ruwan da muke saukarwa fa na minhu hadiran muka fitar da korran tsire-tsire min hu habban muna fitar da kwaya daga ainihin wannan tsire-tsire mutarakiban wacce wata take kan wata kamar misalin kwayar inabi wa minan nakhli haka nan daga dabino kuma min tsali'a muna fitarwa daga huda ta ta ko kace nan nan dabino ko kuma kace zarbar dabino iri iri daniyatin wacce take makusaciya haka nan muka fitar da jannatin gonaki min a'nabin na inabi wa zaituna da zaitun wa rumana da ruman mushtabi'an wato wanda yake ganyensa yana kama da wani wa ghaira mutashabih da wanda baya kama da wani duk wannan dai gashi nan halittar Allah iri iri ro iri iri da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda baka sani ba ya bu wanda ka sani yawa saboda haka har abada halittar Allah wanda ka sani kaɗan wanda baka sani ba ya bu yawa unzuru ku duba ba ila samarihi zuwa wato 'ya'yan itace idza asmara idan ya 'ya'yan yanzu dubi mangwaro huda yake farawa hudan ma ta rika zuzzuba kamar gari amma an jima an ka dube sai ka ga 'ya'ya birjik a cikin daga wannan hudan mhm. wa ila yan'i haka nan nuna ta tasa idan ya fito za ka ganshi kore sharɗanye in an baka an ce ci ba za ka ci ba amma an jima sai ya nuna to me ya nuna shi kudratullahi inna fi zalikum a cikin wancanan ko a cikin wancanan ko Allah ya mana isha dukkanin mu mu duba wannan mu duba wannan wato abin ishara ne ko ko abin hankalta ne ayoyi ne amma gawa ne kaumin yuminu ga masu imani masu hankali masu imani to alonin لله شركاء alijin وخلقهم وخرقوا له بنينا وبنات بغير إلم سبحانه وتعالي أما يفعون كافري سنسنيا وأبنجي شركاء abokan talayya daga cikin aljannu ko kuma wato ودن waɗansu gumaka Allah ta'ala shine ya halicce su wa kharaqu kuma har yau suka kaji wato bani na ‘ya'ya suka danganta ga Allah ko kuma ‘ya'ya mata kamar yadda suke cewa uzairu dan Allah ne ko kuma mala'iku banatullahi ne duk wannan kage-kage ne bigairi ilmin Allah yake ba tare da ilimi ba subhanahu ɗaukaka ta tabbata ga ubangiji wa ta'ala buwaya ta tabbata ga Allah amma ya sifu na abulan abin da suke subantawa na cewa Allah yana da ɗa nan ba zan ce ba hmm, to badi wa samawati wa rabbu anna yakunu lahum walad ولم تكن لهم صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Allah maɗaukacin sarki shine wanda ya ƙago halittar sammai da halittar ƙasai ƙage shine ka yi abin da ba wani wanda ya riga ka yinsa anna ya kunu lahu walad ina za a danganta ɗa ga ubangiji azza wa jalla walam ta lahu sahiba alhali ba ku ji an ce yana da mata ba fa kulla shay' kowane abu kuma sha'aninsa shine ya halicce shi wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkanin komai na'am Allah rabbukum la ilaha waɗannan abubuwa ba shine Allah rabbukum ubangijinku la ilaha illa huwa ba wani ubangiji wanda ya cancanci a bauta masa sai shi khaliqu kulli sha wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mai kiyaye komai ba wani wanda yake kiyaye komai banda Allah to mm. la tudrifu al وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الأبصار إذا دنا غني با يذكر الله سبحانه وتعالى متين يا الله annabi Musa ma da Allah ya zance da shi ya nemi ya ga Allah Allah ya ce ba za ka iya gani na ba wanda dai aka ce ya ga Allah shine manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma shi ma an ce ya gan shi bila kaifin ba tare da wata kaifiya ba eh to wannan an keɓance shi ne da ganin muminai da za su yi wa Allah a lahira da aka ce an al'absar ba su riskarsa to ban da ganin da muminai za su yi a lahira lokacin da Allah zai mustajalli wa huwa yudrikul absar Allah yana riskan komai yana ganin sa fa huwa al-latif Allah shine mai raushin jin kai ga masoyansa al-khabir wanda yake masanin komai da abin da yake na sarari da abin da yake boyayye na'am قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن أمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ أشيك بصائر هجوجي سندومكم daga wajen ubangijinku ko ku daga ubangijinku wanda ainihin ya yi imani da ainihin hujjojin nan to ya amfani kansa da kansa wanda ya makance a bulan saninta fa alaiha to wannan musibar rashin gane ta yana nan a kan kansa wa ma ana ne da su ni ban zama bi hafizin mai sauraron in dinga binciken aikin aikin ku sai na ga abin da kuka yi ba ni dai iyakaci na muku gargaɗi to وكذلك نسرع الآيات وليقولوا درستها ولنبينه لقوم يعلمون haka nan muke bayyana ayoyi dan su lura don kuma su ce wai da rasta ka koyo ta ne daga wajen waɗansu a halin kita haka suke cewa walilubayyinan nahu lalle za mu bayyana shi da kaumin ya alamuna ga mutane da suke wato ainihin sani اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين kabi abin da aka yi masa aka yi maka wahayi aka yi wahayinsa gare ka daga ubangijinka babu wani ubangiji sai Allah ka yi watsi anil mushriki na abulan masu shirka masu dangan masu cewa gumaka ma iyayen gidi ne ولا ظنوا ما وما جعلناك عليهم حفيظا الله يا وما أنت عليهم بوكيل da Allah ya so ba za su yi shirka ba wa ma ja'alnaka alaihim ba mu sa ka ba a fiza mai sauraron su ko ko mai bin diddigin su ba ta muka ka bi diddigin ba wa ma anta alaihim bi wakil kai kuma har yau ba wakilin su ne ka zauna sai ka ga abin da suka yi ko kuma a ce ka tilasta su akan imani ba a'a ba haka ba ne ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا فينبئهم بما كانوا يعملون wannan an ce sababin saukata abin da ya zo a cikin wannan aya da ma'aiki ce da kafirai An tunwa mata abuduna hasbu jahannam da ko da abin da kuke bauta duk gumaguman wuta ne an hawa eh, yawwa to saboda haka su kuma sai suka rika zage zage E, to eh to ubangiji ce da su wadansu kuma sun ce a sabbai ne suke cewa suke zagin gumaka sai ko a doke su a doki gunkin a ce aikin banza a tsokane ina ce idan banza idan ƙofi wani lokaci kuma a sa sanda a koda a karya kunna ce kunnan banza kunnan tsiya eh, <laughs> sai kuma yana zaune haka bai bai ce komai bai magana ba ko dama in ya sauka a kansa ba zai kore ba eh to shine ubangiji ce to to da suka yi haka abin ya ba su haushi sai suka rika bace bace ko kuma suka rika cewa mu ma ma rika zagin wanda kuke cewa shi ne ubangiji to shi Allah ya hana mu cewa la tasubbu allazina yad'una min dunillah kada ku waɗanda ko kada ku zaci gumaka idan idan ka ji inda ake bautar gunki to kada ka ce zaka zagi gunki fa yasubbu dan kada ainihin su kuma su danganta wata magana ta batanci ga ubangiji arwan da ainihin zalunci gairi ilmin ba tare da sanin su ba domin su sun jahilci ubangiji kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum hakanan muka kawata muka kawata wa kowace al'umma wato aikin ta na alheri ko sharri thumma ila rabbihim marji'uhum sannan makoma su gaba daya ga ubangiji take kuma ya ba su labari da abin duk da suka kasance suna aikatawa sannan kuma ya nuna musu takayyar abin da suka aikata na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون to wa aksamu kafiran makka sun yi rantsuwa da ubangiji matukar rantsuwa ta su wai idan wata aya ta zo musu daga cikin ayoyin da suke cewa a zo musu da ita na kirkire za su ba da gaskiya da wannan aya Ke ne da su ai aya abu ne wanda yake zuwa da ainihin daga ubangiji ko ba ainihin roƙa ake ba Allah ne ke saukar da aya in ya so fa ma yushirukum me ya sanar da ku ku mummunai cewa da ayar ma za ta zo wa kafirai ba za su ba da gaskiya ba saboda abin da ya riga ya riga a cikin ilimin ubangiji cewa su ma ba ma masu ba da gaskiya ba ne to ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم muna juyar da zuciya ta su a buran fahimta muna juyar da ganin su a buran gani na ganewa kama lam yuminu bihi tankar yadda ba su ba da gaskiya da shi ba awwala marratin tun farko mu kyale su fi ɗuguyanihim a cikin su ya mahuna suna ta kai kawo suna fagamniya to mm. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وأجرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا mun saukar da mala'iku wa kallamahumul mauta ko kuma tattu suka taso suka yi zance da su ko kuma muka angiza musu kowane abu kubalan wato jinsi jinsi ko kuma faujan faujan muka tula musu ma kanu li yu'minu ba za su ba da gaskiya ba illa an yasha Allah sai dai ubangiji in ya so ban gaskiya nasu walakin aktsarahum sai dai cewa su yawancinsu suna jahiltar wannan to وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس ولجن يعهي بعضهم إلى بعض ذكر فلقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يهترون hakanan ubangiji azza wa jalla yake muka sanya wa kowane annabi yana da makiyi na shaiɗanu maradatul insi wal jinni shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljannu ba aljannu ne kadai shaidanu ba mutane ma akwai miyagun shaiɗanu yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al da suke ainihin sun sa wa shashin su shashi wato mummunan magana gururan dan su ruɗe su saboda haka duk mutumin da zai ja ka zuwa fushin ubangiji ya kautar da kai daga hanyar Allah idan kai baka san shedani bane to kai ma hukaci ne eh, rashin gata ne hana a sa ka a turu Allah rashin gata ne da kana da gata wallahi sai a sa ka a turu ka duka tukun sai ka watsa shi eh, to mu je mm, fazarhum ba su kyale su a cikin kafircin su wa ma yaftaruna da abin da suke kirkira wani ta zage ilai a fa'idatun lalina la yu'minuna bila kirati, wani lin yarabahu wa lin yaqtarihum ma hum muqtarihun zaka ji wato ainihin afidatul ladina la zuciyar waɗanda ba sa imani taski za ta karkata ilaihi zuwa ƙawance-ƙawancen shaidan waliyar buhu dan su yadda da shi wali yaktarihu dan su tsururuci mahun hum muktarihu na abin da suke wato ainihin tsururuta na zunubi kuma dan ai musa ba akan haka na'am أفغير أبتغي حكما وهو الذي أنزل أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتجي سنيد سوء yanzu wani Allah zan bukata ya zama shine mai hukunci na da ku alhali Allah shine ya saukar muku da littafin alkur'ani littafin alkur'anin kuma mai lallabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wallazina humun kitab waɗanda muka ba su littafin attaura kama abdullahi ɗan salam da abokansa ya na sun sani annahu cewa alkur'ani منزل وابن سوكر واني من ربك دقا أبنجدنك بالحق دقا من سنكر انت أشين التورا يندى القرآن يشي فلا تكونن كدك كسن شيء من الممترين دقا ما سين شك أشين القرآن وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا نعم. لا مبدل لكلماته نعم. وهو السميع العليم kalmomin ubangijin ka tammat ta cika bil ahkami da hukunce-hukunce wal mawa'idi da alkawari iri-iri sirkan gaskiya wa adlan da mayyazewa la mubaddila kalimate babu wani mai canjawa wato ainihin kalmomin ubangiji Allah shine mai jin komai Allah shine masanin komai to mm. وإن تؤتي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يكرهون إذا كتي wato za ka bi yawa-yawan duk mutanen da suke ban ƙasan nan wato a cikin duniyan nan kafiran duniyan nan to ba abin da za su yi loka sa batar da kai an sabilillah a biran addinin Allah tabi'una domin ba abin da suke bi su illa zon sai zace zace a cikin jahiyya ta su wa in hum su ba kowa ba bane illa na sai dai suna yin karerai iri iri إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين حقيقة أبنجزن كشيني يفقوا سن وندي كيفتي وحنيا تسا Allah shi ne mafi kowa sani shi ya kowa sani bil da waɗanda suke shiryayyu waɗanda shirya ta su dan Allah ne kuma zai musu zakayya akan haka na'am فكلوا مما ذكر اسم الله إن كنتم aka ambaci sunan allah a kai wanda da aka yanka دعك ينكي سيد أك أنبش ألا إن كنتم بآياته مؤمنين idan kun kasance wato masu imani ne bi ayatihi da ayoyin ubangiji jiya shugaban majalisar malamai yana wata lacca sas ko kun ganshi a cikin talabijin to ba abin da ya bani tausayi illa da yake sha yau sharban mu da magan musan kaza eh ba a gani eh ba a gani ita kuma duk an cinye mana muzurai da ainihin wato wato wato wato abin nan menene eh, muzurai da ya faɗi wani abu da yake duk an cinye mana su lakannika eh ungulu ka dama ina za ga ungulu a yanzu yau a kano in kace ga ga ga ban dubu ɗari a ba ka makan gulguda ɗaya da ke za a samu eh, dama daman an yamma tsera sai a sakkwato a sakkwato kan gata nan ko ina to abin da nake ji ko ko abin da nake so in faɗa wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ya san cewa Allah zai tashi mata ta kuma Allah ya masa hisabi shi ya kamata a ce ya fi kowa jin kayan halittar Allah ya fi kowa tausayi ga halittar Allah ya fi kowa gaskiya dangane da halittar Allah amma ga shi wannan ƙasa ce ta imani ta muminai kowa zai ce da kai shi mumini ne na imani da Allah na imani da muhammadu manzan Allah in ma da za ka ce da shi kai mun imanin kararrauna ne sai ku faɗa da shi ko ma ya zazzafe ka amma kuma da rashin gaskiya iri yanzu gidana wajen mage wajen goma aka cinye mu eh mage goma dai ta yi goma duk an kame ta hanci to amma ka je ingila akwai wani fili wanda za ka tarar wato tura suna fitowa da safe inda za su zauna haka suna shan hatsi wallahi azim ba ya ɗaya sai ka ga tattabara kurin ta ta sauka a kan kansa wata ta sauka a kafadarsa ba ta sauka a nan ba mai taɓa sun amince bature a ingila wannan ido na ne gani ba wai wani ne ba ni labari ba eh, kuma duk mutumin da yake filin wannan wato hantsi fa suke sha saboda akwai lokacin da ake fita hantsi duk mutumin da yake filin wannan wallahi azim akwai tattabara a jikinsa to yanzu dan Allah dan annabi yanzu mu tattabara ta zo ta ta ta a cikin mu Allah ya saka da nari tattabara to me yasa su ba musulmi bane amma mu mun ce mu ne musulmi mu ne akan gaskiya to me yasa kuma ba mu da halin gaskiya ya kamata mu fahimci kanmu da kanmu mu san kaucewa hanyar Allah muke yi shi yasa kake ganin wato ainihin al'amuran wato musulmi suna ƙasa saboda su kansu ba sa riko da addini to kaga jakai jakan kasan nan sai da kusanci ne da dokuna da dawaki tun ana sai ka garken jakuna an kora su kuma yanzu musulmin da ya san zai kai jaki inda za a ci shi ai haramun ne ya sai da shi haramun ya ci kudin jaki da shi da wanda ya ci jakin da sai ne da ma ya yanka kayansa ya so ya ci da abin ba za a duk an sai da su da duk inda ka duba nan muna raba da ban in dare ko ina ka bi jaki ne babu sun kare babu sun kare babu sun kare an ne su kuma masu kayyar imani da Allah su suka kora su suka kai su wurin waɗanda ake waɗanda suke cin su da an ce da kaje kasuwar da an gama ciniki sai a daga addakun a daɗa masa a ko'ina ko a ka ko a ko'ina sa za a dinga yi ba zancen yanka kai kuma kana waje ɗaya kana kirgar kuɗi dan banza dan kiska wai wai ka kai da kiska dan kiskan amma gobe ka dawo ka ce mana kai kai musulmi ne kai musulmi ne makaryaci munafiki zindiki zindiki banda bindiki wane ne zai zai zai zai kama jakin da bai halatta a cikin ba annabi ya ce kar mu ci ka kora ka tafi da shi ka sai da shi wurin waɗanda za su ci sannan gobe ka dawo ka ce wai kai musulmi ne kana rike wani tarbin ƙarya kwakwai kwakwai kwakwai har da ƴaƴa magarin shi eh? to wuta soyu Allah ya sauke to mu je mana Allah ya sauke amma dai wanda bi biye haka ya sani dai musuluncinsa na ƙarya ne na ƙarya yake wa Allah ƙarya yake wa annabi Muhammadu manzon Allah eh mu je mu je وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ma harrama alaykum illa ma durzitum ilayh wa inna kahiran layabinnuna bi ahwaihim bigayri ilm inna rabbaka huwa aclamu bilmu'tadin meke gare ku ba za ku ci abin da aka ambaci sunan allah aka yanka ba faqad fassala akika ubangiji ya rarrabe gare ku ma harrama alaikum da aka haramta muku illa man ilaihi sai dai abin da bukata ta sa kuka ci shi shine mushe wa inna kathiran hakika yawa yawan mutane la yudilluna suna batarwa bi ahwa'ihim da soye-soyen zuciya ta su bi gairi ilmin ba tare da ilmi ba inna rabbaka hakika ubangijinka huwa a'lam shine wanda ya kowa sani bil mu'tadina da masu ƙetare iyaka wajen cin haram da barin ainihin cin abin da yake halal to ga sunan mm, eh, kama karan wani ma ba naka bane ma karan ma ba naka ba ko majan wani eh, ko majan wani majan ma ba taka ba wai wai wai wai wai haka ake ciki a yau a wannan kasar eh, da can ma da muke daga biyu a ko ina matasan ma ba kowa ne yake cin gafiya ba da yawa wanda za a kama gafi ya ce ni ba zan ci gafiya ba na ci eh, amma yanzu subhanallah gafiya ai daidai take da rabo eh, eh, watakila ma ya sa ba nan gaba ran sallah babba wani kamo gafiya ce zai yi layya da ita Allah ya saka da rai dan ta ci gurbashi hmm. wa zaro zahira nismi wa batina إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترعون كبر أينهم أيكن صابون سرري دنبوه ba wai ku yi aini ku ban nasarin wato ainihin ku boye ku je ku yi ba a'a innal ladzina isma hakika waɗanda suke tsururutar sabo sai ji zaune da sannu za a saka musu a lahira bi ma kanu yaktarihun da abin da suka sance suna tsururuta to wala ta kunu min malam yuzkar lahi alaihi wa inna وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن قأتموهم إنكم لمشركون kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba wato mushe ko kuma an yanka din amma ba ambaci Allah ba wa innahu lafiskun wato wannan fasikanci ne fita ne daga abin da yake halal wa inna shayatina ka shaydanu ko na mutane ko ko na aljannu za su yi muku wasu wasi za su waswasa ila auliya'ihim ya zuwa masoyansu kafirai